บุ๊กทูสิบเอ็ดเอนไอส์เดือนเมษซีมกราคมยานวาร์กุมภาพันธ์เฟบรุอาร์ มีนาคม มาร์ c เมษายนอ p ริลพฤษภาคม มาย มิถุนายน ยูนี มีอยู่หกเดือนทู je šest mesecev มกราคม กุมภาพันธ์มีนาคม januar februar marec เมษายนพฤษภาคม และมิถุนายน april mai in juni กรกฎาคม ยูลีสิงหาคมออกุสต์กันยายนปเทมเบอร์ตุลาคมออกตูเบอร์ พฤศจิกายนโนเวมเบอร์ ธันวาคม December และยังมีอีกหกเดือนด้วย Tudi to je šest mesecev กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน Juli August September ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม Oktober, November in Dezember